Amajerik usatzen dute jobi aturrik antonamendua. Bardoze, beskoitze, gixune, lehuntze, iriburu, samatze, urketa, aorti, mila franga eta mugerre. Ogoita zazpi mila biztanlek ordezkatzen ditugune horrek. Gaur egongo departamentuko kontseilariak dira Fabien Ayentza, beskoitzeko hauzapesa eta Jean-Paul diri barne, bardozeko oia alean hiri arten lekua hartu zuen 2008an etiketarik gabeko bikotea da. Hortengo autestu hauteskundeetan lau bikote aurkezten dira, errobi aturri kantonamenduan, gaur mandatuan direna, koraintxe aipatutakoak Fabian Aienza eta Jean-Paul Diribarne, etiketarik gabe aldi untan ere, sozial ahloan kokatu dute, haien indaja Jean-Paul Diribarne bardozeko hauzapez oia entzuten dugu. Ia, boku de choz o badira oraindu departamentuan, eskumen importanteak, eskuntza, kultura, kirola, enpresari laguntza, laurantza, oianen babesa, garaioak, gauza batzu eginak dira, baina bada egitekoa. Kasteak euh, euh, euh, hainitz aipatzen ditugu, batzu galduak dira, erreza gazteentzat aipatzen da, gauza hona da, baina hausnarketa sakonago bat ukan behar dugu gaztean segipenean. C'est bien. Moi, il n'y a pas de souci pour aider euh, euh, financièrement, financièrement et pécuniairement. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on ait une réflexion aussi sur l'accompagnement des jeunes, un peu plus connais Eskuinean, Force 64, les républicains etiketarekin, Maider Beotegi, pardozeko hausapesa dena gaur, eta Marc Santesteven, Milafrangako hausapesa, Jean-Jacques Lazerren eta departamentuko gehiengoaren koloreak eramango dituenak. Maider Beotegi. On compte prioriser euh, l'accès au logement euh, des jeunes, des logements... Gure lehentasuna da gazteak etxe bizitza bizitegi sozialen sailean departamentuak bere kopurua badu erran gabedu ardatz horiek barnatuko ditugula. Jakina da, bizitegi sozialez ardura duen 64 erakundea dela departamentuaren tresna publikoa, beraz argida gai hori landuko dugula gure lujaldean besteak beste bardozera ino afera zaila bilakatu baita. faut savoir ça devient tendu. voilà, on a pas mal d'idées pour être euh, encore plus présent, pour les aider euh, et entre autres sortir. Presentziaren azkartzeko ideiak baditugu, osagarri krisiatik laguntzen ateratzeko gazteak, etxe bizitza, lana eta ezkuntza mailetan, kolegioak departamentuak kudeatzen baititu, eta elkarte bizian ere. C'est les compétences euh, du département, mais également au travers de, de la vie associative. Irugarren bikotea, ezkerrean, EH baiko abertzaleak, Matio Elgoien hiriburuko, hauzape zordearekin eta Martin Etxegoin, gizarte zibilekoa eta autetxi ez dena, entzuten dugu Matio Elgoien. Lehenik eta bain elkartasuna, ipatuko nuke departamenduaren lehen eh, eskumena baita, eta nahi guk nahi duguna da berriz departamendua eh, eskumen honetan eh, zentratu. Eta nahi genuke gure aldetik, ben, oinarrizko soldata unibertsala propos proposatu, emezortzi eta ogoita bost eh, eh, urteen arteko gazteentzat. Haiek pairatu baitituzte krisi horrek agerian utzi eh, dituen ondorioak, beraz elkartasun mailan, baitugu badugu zerrean. Bistanda ingurumen mailan ere, edemu bizi batean bizi baikira, ba, badira, ba frantzisez ditugu ditugun les espaz naturel zanzi, badira bost erobi errobi aturri edemuan, eta nahi ditugu babestu, edemu horiek, diakinez, departamentuak dirua, ezari behar duela uh, gai horrek horren johatzeko. Eh, mailan hor eh, etxe bizitza. E, hor e, bada, bada zer eh, eh zinez gauza hainitz egin behar baitira. Azken bikotea eskuin mutu ja duela, sei urte bezala aldeketeka orkesten ditu autagaiak kantonamendu untan, Castro Rodriguez Bernach eta Christian Marshall dira, eta badute karta jokatzeko duela sei urte bigarren itzulira iritsi ziren bozen neuneko ama iruarekin. hiruarekin biaturik antonamendu untan, parte hartzea uneko behoita ama il izan zen duela sei urte.